И сега се префрламе повторно во Откровение. Ке ја прескокнеме седмата глава, која што представува сендвич глава, продолжение на шестиот печат. Проучувавме за неа подетално и порано и летоска. Ке проучуваме и во иднина. Како што најавиш минатата сабота, Шестиот печат не ми е завршена тема, бидеќи има уште многу што да се зборува за неа. Но ќе се префрлиме накратко за седмиот печат, бидеќи седмиот печат е на вистина краток. Јас веќе ја започнав темата уште пред утренските стихови по повод новата година. Почнем да читам осмата глава, првиот стих. Ако сакате да го следите текстот во вашите Библии, отворете таму, Откровение, осма глава, први стих. Што читаме? Кога го отвори седмиот печат, замислете, веќе шест печати без кршени од таа ролна, од таа книга, од тој свиток, остануваше само еден. И кога го отвори седмиот печат, се случува нешто невообичаено, сосема спротивно од Оно се случуваше при отворањето на шесте печати. Што се случува? Ништо не се случува, тоа е поентата. Кога го отвори седмиот печат, настана тишина. Замислете. Настана тишина на небото околу половина час. И ова е интересно. Што значи ова? Замисте, во шесте дена од создавањето, Господ создава по нешто, и шестиот ден ги создава најкомплицираните суштества, круната на неговото создавање, го комплетира живиот свет на оваа земја, И потоа, по што се разликува седмиот ден од првите шест? По тоа што во тој ден не се случува ништо такво слично. Седмиот ден е спротивност, контраст на било кој од шесте дена на создавањето. Седмиот ден е специјален по тоа што во него не се случува ништо од тоа што се случувало предходните денови. Тоа е одморот, тоа е почивката, тоа е паузата. Седмиот печет, и тука бројот седом како да алудира на тоа, само во есхатолошки смисол. Значи, завршуваат 6000 години грешна историја со отворањето на седмиот печет. И почнува што? Почнува милениумот. Почнува седмиот милениум. Седмиот печет започнува со тишина. Што значи оваа тишина? До сега се случуваа настани. И најстрашните настани се случува при шестиот печат. Најсилните катастрофи. И на небото, и на земјата според Христовите зборови, дори и силите небесни ќе се разлишат. Пред да се расплакаат земните племиња, пред да го видат оној кој седи на престолот, пред да се соочат со гневот на јагнето, ќе побараат мнозина начало со големците повторно на овој свет, прибежиште во планините, карпите, горските каменјари. Најстрашните работи случуваат со шестиот печат, во шестиот печат. Седмиот најавува затишие, тишина. На што не подсетува ова? Што значи половина час? Што би можело да значи половина час? Значи, ако еден ден е една година, што е половина час? На какво време одговара половина час? На седум дена, точно. Само една седмица. Значи, цел час одговора на две седмици. Таа математика да не ви ја докажувам сега. <laughs> Може да се ја пресметате. Значи, за период од една седмица имаме тишина. На што не подсетува тоа? Постои ли во Стариот Завет? Бидеќи Стариот Завет е клуч за разбирање на символите во откровението. Постои ли во Стариот Завет нешто што не подсетува на затишје, тишина, мир за период од седум дена? Ерихон, синовите Израелови го обиколува градот седум дена, по еднаш на ден, седмиот ден седум пати, и потоа на звукот на трубите ангелите Божи завршија работа, го претворија во купишто урнатини. Меѓутоа, сите тие седум дена се случуваше нешто. Барем цел Израел го обиколувал градот, господовите војски, со се ковчегот на заветот, со се левитите, со се свештенството. Нешто се случувало, не било баш мир и тишина. Некој друг пример од Стариот Завет? Тишина, мир, неактивност за време од седм дена. Кажи, Дејан? <laughs> Добро. Колку децимали? <laughs> Седом запрека нешто? Аха, добро. <laughs> Добро. Ное! Ное! Ное! Каде го имаме овој пример со Ное? На Ное му беше речено да влезе во ковчегот. Ајде да го отвориме тој текст. Може да ставите врвка или било што во Откровение 8 глава, каде што ќе се вратиме. Да отвориме првата книга на Библијата, Создавање или Битие, и ќе отвориме каде? Седма глава. Не случайно, седма глава. Седми печат, седми ден, седма глава, Не зборува за што? кој стих ќе го прочитаме? И јас се мислам од каде да почнам. Да. Ајде ќе почнем од првиот. Мора контекстот да го запазиме. И му рече Господ на Ное, влезете во ковчегот ти и целото твое семејство, бидеќи ти си единствениот праведен пред мене во овој род, замислите, во оваа генерација. Единствениот праведен. Што биле другите? Човеколики мајмуни. Како што мнозина, мнозина, мнозина стануваат денес. И земи со себе од секој чисто животно по од машки и женски пол, а по нечисти животни две, од нечисти животни по две, машки и женски пол, исто така и од небесите птици по седом од машки и женски пол, за да им се зачува родот нивни по целата семија. Зашто по седом дена Значи, Господ му вели на Ное, влезете во ковчегот, значи ти и животните, и по седум дена ќе пуштам дош на земјата, што ќе се излива 40 дена и 40 ноки, и ќе го истребам од земјата секое суштество што сум го создал. И сега да скокнеме кај шестиот Добро, петиот вели, и Ној направи се што му заповеда на Господ, и са шестиот. А Ној имаше шестотени години кога се случи потопот на земјата, и влезе Ној во ковчегот, и синовите негови, и жената негова, и жените на синовите негови со него, заради водениот потоп, или снаите негови. И од чистите, и од нечистите животни, и од птиците, и од се што се влечеше по земјата, влегоа кај Ноје во ковчегот по две, машко и женско, како што Бог му заповеда на Ное. И се десетиот стих. А по седмиот ден дојдоа водите од потопот на земјата. Седум дена Ное бил запечатен со другите седум души внатре во ковчегот. ниту тој можел да ја отвори вратата да излезе надвор, назад во светот како што го познавал, ниту било кој од светот можел да ја отвори вратата и да влезе во ковчегот тогаш, кога ангелот Божи ја затворил. Ја запечатил. Значи, ова Ова случка не упатува на тоа дека седмиот печат представува крајот на времето на милост. Седмиот печат случува тишина на небото. Запечатените за кои што зборува предходната седма глава, илјади, се се уште на земјата, но Господ се уште не е дојден. И жигосаните, жигосаните сега не знам дали ќе бидат милиони, милиарди, ајде да рече милиарди, дека нешто големо нема да ги испотепа пред тоа. И жигосаните кои што се уште ќе бидат живи на земјата, и тие исто така ништо не знаат. И нема да знаат, ниту Божјиот народ ќе знае. Во овој случај дори се разликуваме и од Ное, но и Ное кога влегол во ковчегот му било кажено, значи знаел дека по седом дене ќе дојде потопот. Меѓутоа што што можел ли да прави нешто повеќе за тие седом дена? Можел ли да спасува некого? Може ли повеќе да проповеда? Да убедува? Не. Вратата била затворена. Сите проповеди биле завршени. Кој влегол, влегол пред тоа. После тоа не можел да влезе. Судбината на светот била запечатена уште пред да падне првата капка дошт. И тоа за цели седом дена. Но светот тоа не го знаеше. И светот не го очекуваше тоа. Светот продолжи да се забавува, светот продолжи да лудува, како што и вечер ке лудуваат и ке завршат во токсикологија, мнозина. Не знам кај трајче колку ќе завршат на работа. Да не даде Господ да заврши ни еден кај трајче таму, на, тој, на таа маса. Бејќи таму доаѓаат само трупови. Без духот, здивот на животот. Светот продолжи да се забавува, да живе, да се исмејува. Цели седум дена, откако Ное беше влезен во ковчегот и вратата беше затворена. Светот не знаел дека вратата е запечатена и дека повеќе не може никој да влезе таму. Но никој не се ни обидел да влегува за време на тие седум дена, затоа што сметна дека тие што влегле, но е и фамилија се одлепени, забегани, ненормални и заглупени луѓе. И тогаш паѓа првата капка дошт. И првата капка дошт, како што има напишено еден автор, за светот представуваше толку силен удар, првата капка дошт во седмиот ден, представуваше толку силен удар за светот, како гром да ги погоди. Бејќи тие дотогаш не знаеле што е дошт, пред потопот немаше дошт на земјата. се вратиме на осма глава и само да ги прочитаме останатите стихови до петиот. И ги видов, значи, откако настана тишно, небото околу половина час. И ги видов седумте ангели, што стоја пред Бога и им бега дадени седум труби. Еве, доаѓаме кај трубите. После цело едно тромесече, ова тема ја започнав, значи на почетокот на октомври. Седомте труби. Па рековме, за да ги разбереме седомте труби, ќе ги поминеме седомте печати, затоа што седомте труби се споменуваат кај седмиот печат. Значи, и ги видов седомте ангели што стоја пред Бога и им беа дадени седом труби. Третиот стих вели, Тогаш дојде друг ангел со златна кадилница и застана пред жртвеникот. И му беше даден многу темјан, та со молитвите на сите свети да го постави на златниот жртвеник што беше пред престолот. Осе многу интересни зборови кои што имаат многу богато значење. Четврти стих вели, Димот темјенот заедно со молитвите на светиите се издигна од раката на ангелот пред Бога. Тоа се запечатените, оние за кои што зборува предходната седмата глава, кои што се споменати во сендвич помеѓу шестиот и седмиот печат. На некој начин шестиот печат како зборува за настани кои што припаѓаат во времето на седмиот. Така не ми изгледа. Вели Исус, кога силите небесни ќе се разнишаат, значи последните знаци што ќе се случат, и стравот од бучавата на морето и, и брановите и така натаму, цунамињата и така натаму. И кога силите небесни ќе се разнишаат, тогаш ќе го видат синот човечки да доаѓа во својата сила и слава. а за да се случат седумте зла, и да се случи оно што го најавуваат седумте труби, тој така се случува пред Второто Христово доаѓање. Не случува после. Меѓутоа, седумте зла и седумте труби се случуваат после времето на милоста. Тоа е оно за што зборува седмиот печет. И сега видите го петиот стих, за ова ќе продолжиме, веќе од следната сабота понатаму. Петиот стих е многу интересен и многу страшен. И ја зеде ангелот кадилницата и ја наполни со оган од жртвеникот. И што и направи? И ја фрли на земјата. Значи, повеќе нема милост. Повеќе нема посредништво. Повеќе нема свештенство во небесната светиња. Нема првосвештеник кој што ќе ги издига молитвите на светиите пред Бога, зашто символично представува овој темјен, овој дим, повеќе нема да ја има каделницата во раката на првосвещеникот, Исус Христос. И ја фрли на земјата, и тогаш се појавија гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес. И овој земјотрес не е како оно што досега сме го доживеале. Овој земјотрес за кој што зборува понатаму откровението на самиот крај, непосредно пред да се појави Господ. Од овој земјотрес ќе исчезнат, ќе пропаднат, ќе се потопат сите острови на земјата. Страшни настани се случуваат и ќе се случува тогаш кога ќе започне денот Господов, великиот и страшниот. Кога времето на милоста ќе биде завршено. Со овие свечени зборови ќе продолжиме да се занимаваме и понатаму од следната сабота натаму, следната сабота и седмиот ден од годината и седмиот ден <laughs> од седмицата. И на некој начин ќе продолжиме и со шестиот и со седмиот печат, заедно, бедеќи, како што реков, се испреплетуваат. Нека му е фала и слава на Господа.